خلق عظيم وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو na hapa mwanzo Sheikh Razzaq hafidhahullah akaanza na kuomba hii dua adhimu kama tutakavyoona mbele hapa kuwa jambo la tabia njema halitofautiani na jambo lolote lingine katika kheri kuwa mja halipati isipokuwa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na ili mja kulipata jambo hili mwanzo kabisa atakana amwombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku tabia njema sababu yeye ndiye anayegawa tabia na hapa akafunguza na hii dua adhimu ثم قال إن الخلق والأدب عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة tabia njema na adabu ndiyo kiini cha kufaulu kwa mja hapa duniani na kesho akhira وما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل والأدب الكريم na hakuna kinachovutia kheri nyingi kwa mwanadamu kama tabia njema na adabu nzuri wadinu kulluhu khuluq na dini yetu ya Uislamu yote ni tabia njema kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni khuluq فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين yoyote ambaye atakuwa amekuzidi wewe katika tabia njema basi jua amekuzidi katika dini bimaana kipimo kinachopima yule ambaye ni mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la khuluq hii tabia ikiwa ni nzuri kwa mja basi huyo ana ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yoyote ambaye wamuona akushinda kitabia njema basi ujue amekushinda katika dini kwa sababu dini yetu ni tabia njema na tukizungumzia tabia njema fikra isiende katika baina ya binadamu wao kwa wao peke yao la bali hata baina ya mja na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano jambo la takwa kumcha Allah laingia katika laingia katika tabia njema baina ya mja na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika yaingia ndani yake muamala unaofanyika baina ya mtu na wenzake nayo tutakujazungumzia kuzungumzia biidhnillahi taala kwa kirefu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة أليوليزم تومي صلى الله عليه وسلم lile jambo ambalo huingiza zaidi watu peponi katika amali ambayo ndiyo zaidi huingiza watu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala faqala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam taqwa Allah wa husnul khuluq kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na tabia njema رواه الترمذي وحسنه الألباني kwa kumcha Allah na tabia njema ndio amal ambazo wengi katika watu wa peponi wameingia peponi kwa ajili yake فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة mtume sallallahu alaihi wasallam akajalia tabia njema ni katika sababu za mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية نا كونganisha jambo la tabia njema pamoja na uchamungu ambao ndio wasia mkubwa aliyotuhusia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam قال ابن القيم رحمه الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه Sema hapa Mtume sallam amekusanya baina ya ucha Mungu na tabia njema. Kwa sababu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hutengeneza uhusiano baina ya mja na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala na tabia njema hutengeneza baina yake yule aliye na tabia njema na viumbe wenzake fataqwa llahi tujibu lahu mahabbata llah kwa kumcha Mungu mwajibishia mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi na tabia njema huvutia katika watu kumpenda mtu yule mwenye tabia njema وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا رواه الترمذي mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna min ahabbikum ilayya hakika wale wanaopendeza zaidi kwangu mimi wale ninaowapenda zaidi wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyama na wale watakaokuwa karibu zaidi na mimi siku ya kiyama maana utakuwa umekaa karibu zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama ahasinakum akhlaqa ni wale wabora wenu au wabora kati yenu nyinyi katika tabia zao kwa kila mja akikushinda au ndugu yako muislamu akikushinda kitabia ujue huyo apendeza zaidi mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam na siku ya kiyama atakuwa karibu zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam bimaana kinyume chake mwenye tabia mbaya <clears throat> mtume za sallam hampendi na yule anayekuwa na tabia mbaya atakuwa mbali na mtume saa sallam siku ya kiama waliyadhu billah kwa ikiwa wewe ni mkweli katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam basi jipambe na tabia njema jipambe na akhlaq alizokuelekeza nazo mtume sallallahu alaihi wasallam فكلما كان المرء أحسن خلقا كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره kila mja akiwa ni mwenye tabia nzuri zaidi basi huyo atakuwa karibu zaidi na mtume sallama siku ya kiyama kuliko mwingine wa kullama kana aswa khuluqan kana ab'ad na kila akiwa na tabia mbaya zaidi atazidi kuwa mbali na mtume sallallahu alaihi wasallam وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق رواه البزار وحسنه العلامه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب متوم صلى الله عليه وسلم سيما إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم hakika nyinyi hamwezi kuwatosheleza watu kwa mali zenu bimaana wanadamu hata ukawapa nini hawatosheki toa mali yako yote uwape hawatosheki huwezi kuwatosheleza walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq lakini yawezekana kwa usahali kabisa kuweza kutosheleza na kuwafikishia watu uso wenye bashasha na tabia njema jambo hili waweza kuwa nalo kila mahali na biidhnillahi ta'ala likatosheleza ama ukitoa mali yako utatoa kiasi gani cha mali ili kuwatosheleza watu lakini kwa tabia yako njema biidhnillahi ta'ala waweza kuwatosheleza watu أي لا يمكنكم أن تسعوا الناس بأموالكم عطاء وبذلا مهما كثرت أموالكم وعظم سخاؤكم فإن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل غير ممكن bimaana hamwezi nyinyi kuwatosheleza watu kwa mali zenu kwa kuwapa na kujitolea mali zenu vile mali zenu zitakavyokuwa nyingi na uka, ukarimu wenu ukawa mkubwa mno kwa sababu kuwamaliza watu wote katika kuwafanyia wema kwa kitendo hicho ni jambo ambalo haliwezekani fasauhum biakhlaqikum alkarima basi watoshelezeni kwa tabia zenu njema wa adabikum aljamil adabu nzuri bibasti alwajhi kwa uso wenye bashasha kuwakunjulia watu uso wako wa husni alkhuluqi na tabia njema وهذا أمر هين سهل متيسر لمن وفقه الله ووهبه الخلق الحسن نهيد نجامbo sahali mwanadamu aweza kulifanya yule aliyewafikishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na akapewa tabia njema basi huyu waweza kwa tabia yake njema kuwafikishia watu wote وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينشد بني إن البر شيء هين ينوانغ حكيك ويما نجام سهادي وجه طريق أسوين بشاشة وكلام لين نمانين ليني ويما وهذه الأخلاق هبات من الله نهيزي تبيا جيما ni vipawa kutoka kwa allah subhanahu wataala allah ndiye anayempa anayemtaka وتفضل منه يهدي لأحسنها من شاء من عباده كوني فضل كتوك كواكي إيه الله سبحانه وتعالى amuongoza katika hilo yule anayemtaka katika waja wake akamuongoza katika tabia njema وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال Jabir asema alikuwa mtume wa sallam anapoifunguza swala yake anapoanza swala huleta takbira Allahu akbar kisha akasema inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah وبذلك أمرت وأنا أول الم... أو... أو وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق la yahdi liahsaniha illa anta kisha muomba Allah amuongoze katika amali njema na katika tabia njema hakuna anayewaongoza wanadamu katika amali njema na tabia njema isipokuwa yeye peke yake waqini sayyi'a al-a'mali wa sayyi'a al-akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta na uniweke mbali na amali mbovu na tabia mbaya hakuna anayemweka mbali na kumuhifadhi mja kutokamana na amali mbaya na tabia mbaya isipokuwa wewe peke yako rawahu an-nasai الحديث صححه الألباني وعن زياد بن علاقة عن عمه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء رواه الترمذي كتك دعاء ya صلى الله عليه وسلم alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujilinda na yeye kutokamana na tabia mbaya na matendo mabaya na kufuata matamanio ya nafsi wa ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي رواه أحمد ewe Allah umenifanya vizuri umbile langu bimaana umeniumba mwanadamu niko sawa alhamdulillah basi kadhalika nitengeneze tabia yangu pia uifanye nzuri tabia yangu kama vile ulivyofanya uzuri namna ulivyoniumba قال طاووس بن كيسان رحمه الله إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده حقيقة هذه تبيا جيما نزوادي الله سبحانه وتعالى هم فأنا يمتاك كتك وجواكي فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا الله سبحانه وتعالى أكم من جواك خير بس همبا تبيا جيما وكمونا متونا تبيا جيما ujue ile tabia ni zawadi amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala na haya ni kuwa kuna haja kubwa ya kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku tabia njema na mbali na kumwomba Allah na sisi pia tujipinde katika kujipamba na tabia njema kama vile dua zozote zingine ambazo zinahitaji kutoka kwako amali na hili mara nyingi hulitaja kwa huwezi kuwawaomba lakini wewe mwenyewe wakusudia kufanya tabia mbaya kwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala na huku wazisoma zile tabia njema ni zipi alizotufundisha mtume sallam na hapo hapo pia uwe wajipinda katika kutekeleza ile tabia njema katika maisha yako ubadilike katika maisha yako ujipambe na tabia nzuri وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ابن مسعود رضي الله عنه سيما حقيقة الله سبحانه وتعالى amegawa baina yenu tabia zenu kama alivyogawa baina yenu riziki bimaana kuna wengine riziki zao Allah amewakunjulia na kuna wengine wamedhikiwa kadhalika katika tabia kuna watu Allah amewafungulia katika tabia njema na kuna wengine hizo tabia utazitafuta utatamani ile tabia njema kwa mtu kama yule huipati wallahu musta'an kwa kuna matajiri wa tabia kama vile kuna matajiri wa riziki na kuna maskini wa tabia kama vile kuna maskini katika upande wa riziki كما لبوليز بن مسعود رضي الله عنه رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عفوا رواه البخاري في الأدب المفرد يا ابن أبي الدنيا طاووس رواه البخاري في الأدب المفرد فالذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق كويولي أن يتو رزقي يهو يهو أن يوطوات تبيا قال ابن القيم رحمه الله فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها من يشاء لمن يشاء ما يشاء لمن يشاء hakika hizi tabia ni vipaji Allah humpa yule anayemtaka kile anachokitaka katika zile tabia humpa yule anayemtaka ولهذا كما أنه مطلوب في باب اكتساب الرزق أمران لا بد منهما sababu hiyo kama vile yatakikana katika mlango wa mtu kuchuma riziki kuhitajika mambo mawili ambayo ni lazima alawwal اللجوء إلى الله في تيسيره والتوكل عليه في اكتسابه kuegemea na kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili akufanyie wepesi riziki yako na kumtegemea yeye katika kuchuma kwako riziki yako hili jambo la kwanza ambalo ni muhimu katika riziki والثاني السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة المباحة كيشا كوين نبيو كتك كويتفوتا إلى رزقي كتك نجية زك الشرية أم بازي مروسيو هكاي متو نمباني أكاوم برزقي كيشا سفاني كاز لا يومومب الله أم برزقي كيشا ناي وفانين يوفاني كاز هيفيو هيفيو كتك تبيا فكذلك في باب الأخلاق مطلوب اللجوء إلى الله بالمن بالأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة مع السعي ومجاهدة النفس على تحقيقها كذلك كتكم لانغو أخلاق كنا تنبسى فمسلام لأيجميك الله سبحانه وتعالى نأموم بسانا الله سبحانه وتعالى amneemeshe kwa tabia njema na adabu nzuri pamoja na kukimbilia kadhalika kupigana na nafsi yake katika kuihakiki tabia njema kwa haitoshelezi mtu kuomba peke yake la bali ni lazima ajahid nafsi yake apigane sana na nafsi yake ili aweze kujipamba na tabia njema وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق رواه أبو داود mtume صلى الله عليه وسلم katika كيتو كتك ميزان نكزيت juu يو mizani ya mja kama tabia رواه الترمذي بلفظ ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق hakuna chochote kinachowekwa juu ya mizani ya mje siku ya kiyama ni kizito zaidi kama tabia njema wa inna sahiba husni alkhuluqi na huyu mtu mwenye tabia njema la yablughu bihi darajata sahibi saumi sawmi kwa tabia zake njema hizi afikia daraja ya yule mwenye kufunga na kuswali bila shaka hapa yakusudiwa somo ya nafila na swala za nafila kwa sababu katika faradhi wote wako sawa lakini mwenye tabia njema ambaye kwa mfano hafungi sunna na haswali swala za sunna kwa tabia yake ile njema aweza kufikia katika daraja hiyo وهذا فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القيامة na katika hii hadithi mnakuthibitisha mizani ya matendo ya amali ambayo itawekwa siku ya kiyama kwa ajili ya kupima amal wa anna a'mal al'ibadi tuzanu fihi na kuwa amali za waja matendo ya waja yatapimwa katika mizani hiyo wa huwa yadullu ala وهو sha'ni husni al-khuluqi wa الخلق thawabihi 'inda Allah 'azza wa jalla na pia hii hadithi ni dalili ya ukubwa wa jambo la tabia njema na thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala وأنه من أثقل ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال نكون ديو جامبو لتكالوك وزيتو زيدك كميزان واتو وتكابوبيم وعمل زاوس وقيامة لأنه من جل الخصال وأفضل الأعمال سمنك كصفة بورة كبيرة صفة تكوف كبيرة نني ميونغوني مع مالي بورة كبيرة وعن ابي هريره رضي الله عنه kuanzia hapo insha Allah taala kuja kueleza katika kikao kitakachofuata biidhnillah ilikuwa ni ufunguzi na inshallah tutakwenda katika hali kama hiyo سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك